nova metodo disigas eterna in chemiajoin. Ili estas en la grundo, cae en la pluvo. Ili damages la sanon, cae en la naturo estas appena o La eterna e chemiajoi. Per nova, cae relative energie e metodo, nun esploristoi successis dauripove detrui quelcain ella substansoi ciu por pacumoi de nutrajoi, por fairo estingiloi, exterdomai vestajoi, au tavolizitai caseroloi. Plei multai el ili havas per cae polifluorizitain alcilain ligajoin. Pofoasso. En tute existas circau 4.700 chemiai ligajoi, ciui appartenas al tiu gruppo. En la industrio, tiui substanzoi estas tre shatatai, char ili estas interalie varmeg resistai, aquo cae grasso forpushai. Tio prisorgas che la nova jaco ne tralasas pluvon, cae che la cartono por la pizzo ne plen svelas cun grasso. La utilae etsoi, kiwi igas la pofoaso substanzoin tiel interessae por la industrio, devenas de la forta contenado de giai unuopai consisteroi. Ili ciui disponas pri almenau unu gruppo el unu carbon atomo cae du au tri fluor atomoi. La ligo inter carbonae cae fluorae atomoi appartenas alla plei e ligoi en la organica chemio. Sed ecte ciam la concerna producto, ciu en havas pofoason, ne plu estas usata, la e ligoi farigas problemo. Cai tial ili estas conatai ancao ciel eternae chemiagioi. Pofoaso, substanzoi ne solvigas en aquo, bacterioi ne povas malcomponi ilin, cae ne eblas simple for pruligi ilin. La substanzoi tial ne mal componijas en la natura medio, au nur post tre longa tempo. Tra rubo deponeioi, industriai rubacvoi cae rubcasoi, restajoi de pofuaso tiel atingas la medion. El enfositai deponeioi ilien iras la ter grundon, Plei multae aquo purigae installagioi crome ne povas filtri la substanzoin el la aquo. Dum longa tempo stiencistoi credis che la substanzoi iam alvenos en la maro, cae tie estos forte diluitae, cae che ili farigios nedangerae. Tio tamen ne shainas trafi. Multae el tiui substanzoi ja alvenas en la maro, sed ili povas per la aerosoloi de la mar aqua spruzzajo reveni alla atmosfero. Tion pruvis studajo de la Universitato de Stoccolmo, quiu antaune longe aperis. La esploristoi prilumigis pluv aquon ce mesurae stazioi enda tuta mondo pri restagioi de pofuasoi. Ec en la plei forai mondai regionoi ili estis pruve troveblai. Ofte ecie concentrigioi, ciui multoble superis la sola in mesur valoroin, de la usona medi protecta autoritato. Che la grundoi ca la aquo estas contaminitai per pofu so, tio al portas ancau problemoin por homoi cae bestoi. Precipe tra la nutrajoi, la substanzoi povas collectigi en la corpo. Quelcae pofuasoi estas consideratai cancerogenai. Ancau damagioi de hepato cae malsanoi de tiroido shainas havi contexton cun la substanzoi. Crome, ili ancau versaine malaccelas la efficetson de vaccinoi ce infanoi cae contrau la cronviruso de la actuala pandemio dauri pove detrui trui la resistiva in chemiagioin, tion iam de longe celas multae esploristoi en la tuta mondo. Iam disponeblas celcae metodoi, ili postulas grandan varmegon cae premon, do multe da energio. Crome, la mal multae pofuasoi, ciui estas tiel detrueblai, estas ofte disigatai al mal pli resistivai sed ancora o toxai substansoi. Mult promesan metodon presentas nun esploristoi de la Usona Nord-Occidenta Universitato. En la internazia studajo, la teamo montras, che celcae e la mond vaste plei oftae pofuasoi soi, povos ancao esti disigatae, ce mal pli altae temperaturoi, cae per favor costai rimedoi. Concrete, la esploristoi attingis disigi dec pofuaso ligajoin al sendangerai substanzoi. Tio estas clara successo. Tion attingis la esplorista teamo per attacco al certa parto de la e ligajoi. Per modera varmigo, cae la aldono de favor costai solviloi, kiel dimetil sulfoxido cae natrium hidroxido, la exploristoi successis dissigi la alzelitan parton della ligaggio.